Ајде, почни да снимаш. Ова е материјал за насловна. О, да, да. Побрзо! Е ти Корнела, репортер од Рифсайд. Кога точно дознавте да дека сте злобен? Да не чувствувате недостиг на љубов како мал што и да сте? Пак ќе седи, мене злобата ми дојде некако природно. Еј, па што правам јас? Дај ми ја твојата младост. супер. Доволно тешко ми беше што сум жена со ваква професија, а сега треба да се борам со староста. Почекај, да Конер! Не може толку. Зелтракс. Треба да ги израмниме сметките, Црни Ренджеру, да не заборави. Ти кажа, дека не знам за што зборуваш. Fátima, como hoje. Zatem eu sou um